Se siente cabrón. Comprar sin mirar el precio, manito, en casa un vagón. Lleno de toda la merca que no ha salido y se siente cabrón. Comprar sin mirar el precio, manito, en casa un vagón. Lleno de toda la merca que no ha salido me manda a viajar pa' Santorini. Los culos no caben dentro del skinny. Facturo más que 25 franquicias de chili. Si tengo dos roles, ¿pa' qué quiero un pate fili? Pate fili, más pasame el fili. Que te voy a echar 20 polvos como Gino Billy. Me ven saliendo de la y se me ponen psycho. Porque no he filmado y ando como Mayer Free Willy. Respeto se gana con respeto, que esto, que esto hijo de puta se te quieto? nunca le doy faro Ice, la película en Miami Vice. Fly, desde colores vivo en el sky. La cartera llena de verde flow spray. Tú puedes ser este side, pero nunca llegan, siempre se nos caen. Gracias a Dios por todos los cuartos que me ha dado. Ahora del efectivo es que yo vivo enamorado. Se siente cabrón, comprar sin mirar Lleno de a la merca que no ha salido y se siente cabrón. Comprar sin mirar el precio, manito, en casa un vagón. Lleno de toda la merca que no ha salido. JB, JB, Sabi. <laughs> Oye, sabe